เรื่องพระองคุลีมานอังกุลีมาละสุตตะ มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในพระเชตวัน อารามของท่าน อนาถบินไดกาเศรษฐี ในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลในแว่นแคว้นของพระเจ้าพระเสนที่โกศล มีโจรชื่อว่า อังคุลีมาน เป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตี ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุลีมานโจรนั้น กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้าน กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคม กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง เขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้ว เอานิ้วมือมาร้อยเป็นบวง ส่งไว้ On one occasion, the blessed one was living at Savatthi in Jeta's grove, Anatha Bindika's park. Now, on that occasion, there was a bandit in the realm of King Pasenti of Kosala, named Anguli Mala, who was murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings. Villages, towns, and districts were laid waste by him. He was constantly murdering people, and he wore their fingers as a garland. ในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า และจีวรเสด็จเข้าไปบินตบาทในอย่างนครสาวัตถีครั้นในเวลาเป็นภายหลังอาหาร เสด็จกลับจากการบินตบาทแล้วทรงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวร เสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลีมานโจรซุ่มอยู่ พวกคนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว์ พวกชาวนาที่เดินมา ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปตามทางที่องคุลีมานโจรซุ่มอยู่ จึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านสมณะ อย่าเดินไปทางนั้น ที่ทางนั้นมีโจรเชื่อองคุลีมานเป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือด ปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุลีมานโจรนนั้น กระทำหมู่บ้าน นิคมชนบท ไม่ให้เป็นหมู่บ้าน นิคมชนบท เขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้ว เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ข้าแต่ท่านสมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดียี่สิบคนก็ดีสามสิบหรือสี่สิบคนก็ตาม ย่อมรวมเป็นพวกเดียวกัน เดินทางนี้ แม้บุรุษพวกนั้น ก็ยังถึงความพินาศ เพราะมือขององคุลีมานโจรเมื่อชนพวกนั้น กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่ง เสด็จดำเนินต่อไป Then when it was morning the blessed one dressed and taking his bowl and outer robe went into Savatthi for alms. When he had wandered for alms in Savatthi, and had returned from his arms round. After his meal, he set his resting place in order, and taking his bowl and outer robe, set out on the road leading towards Angulimala. Cowherds, shepherds, ploughmen, and travelers saw the blessed one walking along the road leading towards Angulimala, and they told him, "Do not take this road, recluse. On this road is the bandit Angulimala, who is murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings, villages, towns, and districts." have been laid waste by him he is constantly murdering people, and he wears their fingers as a garland. Men have come along this road in groups of ten, twenty, thirty, and even forty, but still they have fallen into Angulimala's hands. When this was said, the blessed one went on in silence. แม้ครั้งที่สอง พวกคนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนา อีกกลุ่มหนึ่ง ก็ได้กราบทูลอย่างเดียวกันกับครั้งแรก พระผู้มีพระภาค ก็ทรงนิ่ง ได้เสด็จไปแล้ว แม้ครั้งที่สามพวกคนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว์ และชาวนา อีกกลุ่มหนึ่ง ก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาค อย่างเดียวกันกับครั้งแรก พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้ว For the second time and for the third time the cowherds, shepherds, p l o u s h m e n and travelers told these to the blessed one, but still the blessed one went on in silence. องคุลีมาโจนั้น ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล ก็ได้มีความดำริอย่างนี้ว่า น่าสะใจจริงหนอ ไม่เคยมีเลย พวกบุรุษสิบคนก็ดียี่สิบคนสามสิบคน หรือสี่สิบคนก็ตาม ก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกัน เดินทางนี้ แม้บุรุษพวกนั้น ก็ยังถึงความพินาศพระมือของเรา เอ ก็สมณะผู้นี้ไม่มีเพื่อน ชะรอยจะมาคม ถ้าใครเราจะพึงปลงสมณะนี้เสียจากชีวิตเถิด ในที่นั้น องค์เลียมานโจรก็ได้ถือดาบและโล่ผูกชอดธนูและแล่งสอน เดินตามพระผู้มีพระภาคไปทางข้างหลัง The bandit Angulimala saw the b l a z e d one coming in the distance. When he saw him, he thought, It is wonderful. It is marvelous. Men have come along this road in groups of ten, twenty, thirty, and even forty. But still they have fallen into my hands. But now this recluse comes alone, unaccompanied, as if forcing his way Why shouldn't I take this recluse life? Angulimala then took up his sword and shield, buckled on his bow and quiver, and followed close behind the blessed one. ในครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงบันดาลอิทธาพิสังขารโดยประการที่องคุลีมานโจรจะวิ่งจนสุดกำลัง ก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาค ผู้เสด็จไปตามปกติได้ องคุลิมานโจรได้มีความคิดดังนี้ว่า น่าสะใจจริงหนอ ไม่เคยมีเลย ด้วยว่าเมื่อก่อน แม้ช้างกำลังวิ่ง แม้ม้ากำลังวิ่ง หรือรถกำลังแล่น กวางเนื้อสายกำลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามจับได้ แต่ว่าในบัดนี้ เราวิ่งจนสุดกำลัง ก็ยังไม่อาจทันสมณะนี้ ซึ่งเดินไปตามปกติ องคุลิมานโจรจึงหยุดยืน กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า จงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อน องคุลิมาน เราหยุดแล้วท่านเล่าจงหยุดเถิด Then the blessed one performed such a feat of supernormal power, that the bandit Angulimala, though running as fast as he could, could not catch up with the blessed one who was walking at his normal pace. Then the bandit Angulimala thought, "It is wonderful, it is marvelous. Formerly, I could catch up even with a swift elephant and seize it. I could catch up, even with a swift horse, and seize it. I could catch up, even with a swift chariot, and seize it. I could catch up, even with a swift deer, and seize it. But now, though I am running as fast as I can, I cannot catch up with the recluse who is walking at his normal pace. Then he stopped and called out to the Blessed One. Stop, recluse, stop, recluse. I have stopped, Angulimala. You stop too. ในครั้งนั้นองคุลีมานโจรมีความคิดว่า พวกสมณะสากยบุตรเหล่านั้น มักเป็นคนพูดจริง มีปฏิญญาจริง แต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เดียว กลับพูดว่า เราหยุดแล้วอุงกุลีมานเล่า ท่านจงหยุดเถิด ถ้าใครเราจะพึงถามสมณะรูปนี้ดู องคุลีมานโจรจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าดูก่อนสมณะ ท่านกำลังเดินไป ยังกล่าวว่าเราหยุดแล้ว และท่านยังไม่หยุด ยังกล่าวกับข้าพเจ้า ผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุด ดูก่อนท่านสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่าน ท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าไม่หยุดเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผู้เป็นคาถาว่า ดูก่อนนงคลิมานเราวางอาทยาในสรรพสัตว์ได้แล้ว จึงชื่อว่า หยุดแล้วในการทุกเมื่อ ส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุด Then the bandit Angulimala thought, These recluse sons of the Sakyans speak truth, assert truth, but though this recluse is still walking, he says, I have stopped, and you stop too. Suppose I question this recluse. Then the bandit Angulimala addressed the blessed one in stanza. While you are walking, recluse, you tell me you have stopped, but now when I have stopped, you said I have not stopped. I ask you now, O recluse, about the meaning. How is it that you have stopped and I have not? Then the blessed one replied in stanza. Angulimala, I have stopped forever. I abstain from violence towards living beings, but you have not restrained towards things that live. That is why I have stopped and you have not ในที่นั้น องคุลีมานโจรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ท่านสมณะท่านอันเทวดาและมนุษย์ บูชาแล้วสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มาถึงป่าใหญ่ เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้า สิ้นกาลนานหนอ ข้าพเจ้าจะประพฤติละบาป เพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่าน เมื่อองคุลิมานโจรกล่าวดังนี้แล้ว ได้ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกที่มีหน้าผาโกรกชัน ได้ถวายบังคมที่พระบาททั้งสอง ของพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชากับพระสุคตณนะที่นั่นเอง พระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยพระกรุณา แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นศาสดาของโลก กับทั้งเทวโลก ได้ตรัสกับองคุลีมานโจรในเวลานั้นว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้ นี่แหละเป็นภิกษุภาวะ ขององคุลีมานโจรนั้น Then Angulimala's replied, "Oh, at long last, this recluse, a venerated sage, has come to the great forest for my sake, having heard your stanza teaching me the Dhamma, I will indeed renounce evil forever. So saying, the bandit took his sword and weapons and flung them in a gaping chasm's pit. The bandit worshipped the sublime one's feet, and then and there asked for the going forth. The enlightened one, the sage of great companion, the teacher of the world, with all its deva, addressed him with these words: "Come, Piku." And this is how Angulimala came to be a bhikkhu. ในครั้งนั้น เป็นปัจฉาสมณะเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถี กลับไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีแล้ว ประทับอยู่ณนะเจตวัน รามของท่านนานาถบินทิกาเศรษฐี Then the blessed one set out to wander back to Savatthi with Angulimala as his attendant, wandering by stages he eventually arrived at Savatthi, and there he lived at Savatthi in Jeta's grove, Ananta Bindika's park. ก็สมัยนั้น มูมหาชนประชุมกันที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประเสนที่โกศล ทรงเสียงอื้ออึงว่า ข้าแต่สมุติเทพ ในแว่นแคว้นของพระองค์ มีโจรชื่อองคุลิมาน เป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือด ปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความกรุณาใน สัตว์ทั้งหลาย องคุลิมานโจรนั้น กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้าน กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคม กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบท เขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์ แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ ขอพระองค์จงกำจัดมันเสีย Now, On that occasion, great crowds of people were gathering at the gates of King Pasentis' inner palace, very loud and noisy, crying, "Sir, the bandit Angulimala is in your realm. He is murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings, villagers towns, and districts have been laid waste by him. He is constantly murdering people, and he wears their fingers as a garland. The king must put him down. ครั้งนั้นพระชาประเสนที่โกศลได้เสด็จออกจากนครสาวัตถีด้วยกระบวนมาประมาณห้าร้อยเสด็จเข้าไปยังพระวิหารเชตวัน แต่ยังหัววันทีเดียว ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วประทับนั่งณนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง Then in the middle of the day the king Pasenti of Kosala drove out of Savatthi with a cavalry of 500 men and set out for the Jeta Grove. Then he went to see the blessed one. After paying homage to the blessed one, he sat down one side. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระชาประเสนที่โกศล ในที่นั้นอย่างนี้ว่า มหาบพิษพระเจ้าแผ่นดิน แห่งมคตจอมเสนา ที่ชื่อว่าพิมพิสาร ทรงทำให้พระองค์ขัดใจหรือหนอ หรือเจ้าลิชวี แห่งเมืองเวสาลี หรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นเล่า Then the blessed one said to the king, "What is it, great king? Is the king Seniya Bimbisara of Maganta attacking you? All the lichavis of Vesali, all other hostile kings?" ข้แต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคธ ผู้จอมเสนาที่ชื่อว่าพิมพิสาร ก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉัน ขัดเลือง แม้เจ้าลิชวีแห่งเมืองเวสาลี ก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเลือง แม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่น ก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเลืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่ในแว่นแกว้นของหม่อมฉัน มีโจรชื่อว่าองคุลีมานเป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือด ปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุลีมานโจรนั้น กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้าน กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคม กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบท เขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์ แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ มอมฉันจะกำจัดมันเสีย Then King Pasenti replied, Venerable sir, King Seniya Bimbisara of Magandha is not attacking me, nor are the Lishavis of Vesali, nor are other hostile kings, but there is a bandit in my realm named Angulimala, who is murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings, villagers towns, and districts have been laid waste by him. He is constantly murdering people, and he wears their fingers as a garland. I shall put him down, Venerosa. มหาบพิธถ้ามาบพิษจะได้เห็นองคุลีมาน ผู้ปลงผมและหนวด คลองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการพูดเท็จ ฉันพัฒหารเบียงหนเดียว ประพฤติพรหมจรรย์มหาบพิษจะพึงกระทำอย่างไรกับเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันก็จะพึงไหว้ พึงลุกรับ พึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะ พึงบำรุงเขาด้วยจีวร บินดาบาดเสนาสนะ และขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลาย หรือพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ก็แต่ว่า องคุลิมานโจรนนั้น เป็นคนทุศีลมีบาปธรรม จะมีความสำรวมด้วยศีลเห็นป่านนี้แต่ที่ไหนเล่าพระเจ้าข้า Great King suppose you were to see that Angulimala had shaved off his hair and beard, put on the s t f f r n robe, and gone forth from the home life into homelessness, that he was abstaining from killing living beings, from taking what is not given, and from false speech, that he was eating only one meal a day, and was celebrate, virtuous, of good character. If you were to see him thus, how would you treat him? Venerable sir, we would pay homage to him, or rise up for him, or invite him to be seated, or we would invite him to accept robes, alms food, a resting place, or medicinal requisites, or we would arrange for him lawful guarding, defense, and protection. But Venerbosa, how could such an immoral man, one of evil character, even have such virtue and restraint ก็ในสมัยนั้น ท่านพระองคุลิมาน นั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคก็ยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้น ชี้ตรัสบอกพระชาประเสนที่โกศล ว่า มาบพิษนั่นแหละองคุลิมาน ในลำดับนั้น พระชาประเสนที่โกศล ทรงมีความกลัว วาดวันโลมาชาจูชัน พระผู้มีพระภาคทราบว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงกลัว วาดวันมีโลมาชาจูชันแล้ว ก็ได้ตรัสกับพระเจ้าเปรตที่โกศลอย่างนี้ว่า อย่าทรงกลัวเลยมหาบพิษอย่าทรงกลัวเลยภัยแต่องคุลีมานนี้ ไม่มีแก่มหาบพิษ Now, on that occasion, the venerable Angulimala was sitting not far from the blessed one. Then the blessed one extended his right arm and said to the king Pasenti of Kosala, "Great king, this is Angulimala." Then King Pasenti was frightened, alarmed, and terrified. Knowing this, the Blessed One told him, Do not be afraid, great king, do not be afraid. There is nothing for you to fear from him. ในที่นั้น พระเจ้าประเสนที่โกศล ทรงระงับความกลัว ความหวาดหวัน่นและลมประชาจูฉันได้แล้ว ก็จึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระองคุลิมานทำความคุ้นเคยกันแล้ว ก็ได้ตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพระเจ้าจะทำความขวนขวาย เพื่อจีวร บินาบาต เสนาสนะและกีรณะปัจจัยเภสัชบริการ แก่พระผู้เป็นเจ้าก็ในสมัยนั้น ท่านพระองค์กุลิมาน ถือการอยู่ป่าเป็นวัด ถือการบินาบาตเป็นวัด ถือผ้าบางสกุลเป็นวัด ถือผ้าสามผืนเป็นวัด ท่านพระองคุลีมานจึงได้กล่าวกับพระเจ้าเปรเซนที่โกศลว่า อย่าเลยมหาปพิธไตรจีวรของอัตมภาพบริบูรณ์แล้ว Then the king's fear, alarm, and terror subsided. He went over to Venerable Angulimala, finishing the cordial talk. Then he made his offer, saying, Bante, let you rest in content. I shall provide robes, arms, food, resting place, and medicinal requisites for you, venerable. Now, at that time, the venerable Angulimala was a forest dweller, an alms food eater, a refuge rock varia, and restricted himself to three robes He replied to the great king, "Enough, great king. My three robes are complete." ครั้นั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าสะจันจริง ไม่เคยมีมาเลย ที่พระผู้มีพระภาค ทรงทรมานซึ่งบุคคล ที่ใครๆทรมานไม่ได้ ทรงยังบุรุษที่ใครๆให้สงบไม่ได้ ให้สงบได้ ทรงยัง บุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ ให้ดับได้ เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้แม้ด้วยอาทยาแม้ด้วยสัตรา แต่ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทรมานได้โดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สัตรา เมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสดังนี้แล้ว ก็ทูลลาพระผู้มีพระภาค เสด็จหลีกไปแล้ว King p a s e n t i then returned to the blessed one and said, "It is wonderful, venerable sir. It is marvelous how the blessed one tames the untamed, brings peace to the unpeaceful, and leads to nibbana." those who have not attained nibbana. Venerable we ourselves could not tame him with force and weapons, yet the blessed one has tamed him without force or weapons. And having said this, the king Pasenti paid homage to the blessed one, rose from his seat, keeping him on the right, departed at once. ในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระองคุลีมาน นุ่งสบงถือบาทและจีวรไปบินทบาทในอย่างนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีนั้น ได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่หนักคลอดลูกได้ยาก จึงได้มีความดำริอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอ สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอดังนี้ครั้นั้นท่านพระองคุลีมานเที่ยวบินทบาทในนครสาวัตถี เมื่อเป็นเวลาภายหลังหารกลับจากการบินทบาทแล้ว ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาเช้าวันนี้ ข้าพระองค์ได้ไปบินบาตในยังนครสาวัตถี ได้เห็นสตรีคนหนึ่ง มีคันแก่หนัก จึงได้มีความคิดว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอ สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอ ดังนี้ Then when it was morning the venerable Angulimala, dressed, and taking his bowl, and of the robe, went into Sabati for alms. As he was wandering for alms from house to house in Sabati, he saw a certain woman in difficult labor, in painful labor. When he saw this, he thought, "How beings are afflicted! Indeed, how beings are afflicted!" when he had wandered for alms in Savatthi, and had returned from his alms round after his meal, he went to the blessed one, and after paying homage to him, sat down one side and said, "Venerable sir, in this morning I went for alms round in Savatthi. As I was wandering, from house to house, I saw a certain woman in difficult labor, in painful labor. When I saw that, I thought, how beings are afflicted. Indeed, how beings are afflicted. ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุองคุลิมาน อย่างนี้ว่า องคุลิมาน ถ้าอย่างนั้น เธอจงเข้าไปหาสตรีนั้น แล้วกล่าวกับเธอ อย่างนี้ว่า ดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว จะได้รู้สึกว่า แกล้ง ปลงสัตว์จากชีวิต ก็หาไม่ได้ ด้วยวาจาสัตว์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดแค่แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อาการนั้นจะเป็นอันฆ่าพระองค์ กล่าวเท็จทั้งทั้งที่รู้เป็นแน่ เพราะข้าพระองค์แกล้งปลงสัตว์เสียจากชีวิตเป็นอันมากองคุลิมาน ถ้าอย่างนั้น เธอจงเข้าไปหาสตรีนั้น แล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าทูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติ จะได้รู้สึกว่า แกล้งปลงสัตว์จากชีวิต ก็หาไม่ได้ ด้วยวาจาสัตว์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิด ท่านพระองคุริมานได้ทูลรับคำของพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาหญิงนั้น ครั้นกล่าวดังนั้นแล้ว ความสวัสดีก็ได้มีแก่หญิง ความสวัสดีก็ได้มีแก่คันของหญิงนั้น อังคุลิมาลา In this case, you go into Savatthi and say to that woman, Sister, since I was born, I do not recall that I have ever intentionally deprived living being of life. By this truth, may you be well, and may your infant be well. Venerable Sir, wouldn't I be telling a deliberately lie? For I have intentionally deprived many living beings of lives. Then Angulimala, go into Savatthi, and said to the woman, Sister, since I was born with a noble birth, I do not recall that I have ever intentionally deprived a living being of life. By this truth, may you be well, and may your infant be well. Then Venerable Angulimala replied, Yes, Venerable Sir. And having gone into Savati, and told the woman thus, then the woman and the infant became well. ในครั้งนั้น ท่านพระองค์กุลิมานก็ได้หลีกออกจากหมู่ อยู่แต่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่า ที่กุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนต้องการอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้ แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ ท่านได้รู้ชัดแล้วว่า การเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก ก็ท่านพระองคุลิมานได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้ว ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย Before long, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Angulimala, by realizing for himself with direct knowledge, here and now, entered upon and abided in the supreme goal of the holy life, for the sake of which clan men rightly go forth from the home life into homelessness he directly knew birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. And the venerable Angulimala became one of the arahants. ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า ก็ไปบินาบาตในนครสาวัตถีก็เวลานั้น ก้อนดินก็ตาม ท่อนไม้หรือก้อนกรวด ที่บุคคลกว้างไป แม้โดยทางอื่น ก็ตกลงที่กายของท่านพระองคุลีมานท่านพระองคุลีมานศีรษะแตก เลือดไหล บาดก็แตกผ้าสังกติก็ฉีกขาด เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตร เห็นท่านพระองค์กุลีมานเดินมาแต่ไกล ก็ได้ตรัสกับท่านพระองค์กุลีมานอย่างนี้ว่า องคุลีมาน เธอจงอดกั้นไว้เถิดปราม เธอจงอดกั้นไว้เถิดปราม เธอได้สเสบยผลกรรม ซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอพึงหมกไหมอยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมาก ตลอดร้อยปีเป็นอันมาก ตลอดพันปีเป็นอันมาก ในปัจจุบันนี้เท่านั้น Then when it was morning the venerable Angulimala dressed and taking his bowl and outer robe went into Savatthi for alms now on that occasion someone threw a cloth and hit the venerable Angulimala's body. Someone else threw a stick and hit his body, and someone else threw a potsherd and hit his body. Then, with blood running from his cut head, with his bowl broken, and with his outer robe torn, the venerable Angulimala went to the blessed one the Blessed One saw him coming in the distance and told him, Bear it, Brahmin, bear it, Brahmin. You are experiencing here and now the result of deeds because of which you might have been tortured in hell for many years, for many hundreds of years, for many thousands of years. ในครั้งนั้น ท่านพระองคุลิมาน ได้เข้าไปสู่ในที่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียว ได้เสวยวิมุตติสุขเปล่งอุทาน ด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาดังนี้ว่าก็ผู้ใดเมื่อก่อนประมาท ภายหลังผู้นั้นไม่ประมาท เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น ผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้ว ย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศล ผู้นั้นย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น ภิกษุใดแลยังเป็นหนุ่ม ย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้น ย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเรา จงฟังธรรมกถาเถิด ขอศัตรูทั้งหลายของเรา จงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด ขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเรา จงคบสัตบุรุษ ผู้ชวนให้ถือธรรมะเถิด ขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติ ความสรรเสริญคือเมตตาเถิด ขอจงฟังธรรมตามการ และจงกระทำตามธรรมนั้นเถิด ผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่พึงเบียดเบียนเรา หรือใครๆอื่นเลย พูดถึงความสงบอย่างยิ่งแล้ว พึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและที่มั่นคง คนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนได้ ช่างถาก ย่อมถากไม้ได้ฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมทรมานตนได้ ฉะนั้น คนบางพวก ย่อมฝึกสัตว์ ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยขอบ้าง ด้วยแส่บ้าง เราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาค ทรงฝึกแล้ว โดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตรา เมื่อก่อน เรามีชื่อว่าอาหิงสกะ แต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่ วันนี้เรามีชื่อตรงความจริง เราไม่เบียดเบียนใครๆเลย เมื่อก่อนเราเป็นโจร ปรากฏชื่อว่าองคุลีมานถูกกิเลสดุดห่วงน้ำใหญ่พัดไป มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสนณะแล้ว เมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือด ปรากฏชื่อว่า องคุลิมาน ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ จึงถอนตัณหา อันจะนำไปสู่ภพเสียได้ เรากระทำกรรมที่จะให้ถึงทุกติ เช่นนั้นไว้มาก อันวิบากของกรรมถูกต้องแล้ว เป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะ พวกชนที่เป็นพานสามปัญญา ย่อมประกอบตาม ซึ่งความประมาท ส่วนนักปราดทั้งหลาย ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ ฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงอย่าประกอบตาม ซึ่งความประมาท อย่าประกอบตามความชิดชม ด้วยสามารถความยินดีในกาม เพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้ว เพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไปบูรณ์ การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้น เป็นการมาดีแล้ว ไม่ปราศจากประโยชน์ ไม่เป็นการคิดผิด บรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาค ทรงจำแนกไว้ดีแล้ว เราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้ว การที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้น เป็นการถึงดีแล้ว ไม่ปราศจากประโยชน์ ไม่เป็นการคิดผิด วิชาสามเราบรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำแล้ว ดังนี้ Then while the venerable Angulimala was alone in secluded place, experiencing the bliss of deliverance, he uttered this exclamation in stanza. who once did live in negligence, and then is negligent no more. He illuminates this world, like the moon freed from a cloud, who checks the evil deeds he did by doing wholesome deeds instead. He illuminates this world like the moon freed from a cloud the youthful bhikkhu who devotes his efforts to the Buddha's teaching. He illuminates this world like the moon freed from a cloud. Let my enemies hear this cause on the Dhamma. Let them be devoted to the Buddha's teaching. Let my enemies wet on those good people who lead others to accept the Dhamma. Let my enemies give ear from time to time, and hear the Dhamma of those who preach forbearance, of those who speak as well in praise of kindness, and let them follow up with kind deeds. For sure, then they would not wish to harm me, nor would they think of harming other beings. So those who would protect all, frail or strong, let them attain the all-surpassing peace. Conduit makers, guide the water. Fleshers straighten out the arrow shaft. Carpenters straighten out the timber, but wise men seek to tame themselves. There are some that tame with beatings, some of cords and some with whips. But I was tamed by such a one, who has no rod nor any weapon. Harmless is the name I bear, though I was dangerous in the past. The name I bear today is true. I hurt no living being at all. And though I once lived as a bandit, known to all as Finger Garland, one whom the great flood swept along, I went for refuge to the Buddha. And though I once was bloody-handed, with the name of finger garland. See the refuge I have found. The bond of being has been cut. When I did many deeds that lead to rebirth in the evil realms, yet their result has reached me now, and so I eat free from debt. They are fools and have no sense who give themselves to negligent, but those of wisdom guard diligence, and treat it as their greatest good. Do not give way to negligent, nor seek delight in sensual pleasures, but meditate with diligence, so as to reach the perfect bliss. So welcome to that choice of mine and let it stand. It was not ill made. Of all the teachings resorted to, I have come to the very best. So welcome to the choice of mine. And let it stand. It was not ill made. I have attained the triple knowledge, and done all the Buddha teaches.